Місто горіло, дим пожеж стелився до моря. В штольнях скупчилося багато поранених, ждали евакуації. Під обстрілом і бомбардуванням ми переносили їх на судно, а раптом судно струсунуло. Я була з пораненими в трюмі. Ми так обережно переносили хворих, прагнучи не травмувати їхні рани, роздроблені і поламані кістки а тут багатьох із них вибухом викинуло з ліжок. Безпорадні вони корчились від болю. Хто міг, видирався трапом на берег. Ворожа бомба влучила в ніс Абхазії. Ми зрозуміли, що це кінець. Командир корабля наказав усім покинути судна, поранених перенести на берег. Ми ледь встигли це зробити, як в Абхазію влучила ще одна бомба. Корабель почав занурюватися у воду. Ми стояли на березі. Команда плакала, проводжаючи свій красень. Ні, ні, не помре наш корабель, сказав капітан. По війні ми піднімемо його або збудуємо новий, ще кращий. Після загибелі Абхазії нас медсестер направили у військово-морський госпіталь в Севастополі йшли жорстокі бої. Ми працювали в госпіталі день і ніч. Коли хітлерівці розбомбили корпуси госпіталю, почали вивозити поранених. Але, на жаль, не вистачало транспорту. З пораненими, які могли рухатись, ми дістались Комишової бухти. Тільки звідси можна було морем потрапити на велику землю. Та ворог уже був в Севастополі і нас притиснули до берега. Ми, сестри з Абхазії, вирішили живими не здаватися. Аж от раптово в скелях, де ми ховалися, з обох боків з'явилися фашисти з автоматами. Так ми потрапили в полон. Фашисти ходили між пораненими, що лежали біля скелі, і розстрілювали їх в притул. Я закрила своїм тілом одного пораненого, впавши на нього, але його все одно добили. Моя ж рана виявилась незначною. Це і врятувало мені життя. Не буду розповідати вам про тричі прокляту дорогу на Равенсбрюк через пересильні табори. Не раз на вранішньому апелі мені хотілося кинутись на колючий дріт але я розуміла, що фашистки цього й треба. Будемо боротись як тільки можна. Не віддамо свого життя задарма, сказала Ліда. Її безстрашність викликала у полонянок захоплення. Частенько після роботи Біндар усім дівчатам і жінкам цеху наказав роздягатись і шикуватися в колону. Проходячи рядами, він поглядом обмацував кожну жінку і дівчину. Видно було, що діставав від цього особливу насолоду. Ліда морячка ледь стримувала, щоб не кинутись на цього жирного кабана. Цього разу він зупинив погляд на ній, провів рукою по шраму на плечі. Від нього тхнуло шпанцем. Всі знали, що Біндер, якого чомусь величали ще й графом, любить випити і при всіх закусити. Морячка? запитав з ненавистю. Так, морячка, гордо відповіла Ліда. Матрос теплохода Абхазія. Він з усієї сили вдарив її в обличчя. Щастя ваше, що ніхто нічого не поцупив сказав він і, стиснувши кулаки, вийшов. Хтось, мабуть, усе таки доніс Біндеру про мою розповідь. Не може цього бути, сказала її подруга, теж медсестра з Абхазії. Невже серед нас дівчата могла знайтись така підла людина? Це здавалось неймовірним. І все ж усі глянули на жінку, яка, не слухаючи нікого, так само старанно, як і раніше, продовжувала виконувати норму сподіваючись, що Біндер її таки відпустить на батьківщину раніше за всіх. Біндер давно помітив, що з появою в цеху ротармійок з'явилося багато браку і різко знизилась продуктивність праці. Можливо, хтось справді доніс йому про морячку, і він почав за нею стежити. Другого дня опівдні, коли Біндер ходив обідати на есесівську кухню, Ліда швидко стригла один за одним шарнеток. Вона так захопилася, що й не помітила, коли Біндер підкрався ззаду і спостерігав якийсь час, як вона це робить. Коли Ліда різала останній шар котушки, Біндер налетів на неї і вдарив за усієї сили по обличчю. Кров залила її лице. Ще більш розлючений, він витягнув дівчину з за машини і бив нагайкою, доки вона не звалилась на підлогу. Витираючи кров, Ліда все-таки підвелася з підлоги. Стиснувши кулаки, вона наступала на нього. Зустріла б я тебе гада на фронті. Біндер раптом зблід і відступив. Його трусило від люті. Вперше в житті цей садист зустрівся з відкритим опором. Збагнув, що від цієї скаженої морячки можна чекати чого завгодно. Ти стріляти вмієш? запитав Біндер зловісно, вказуючи на свій пістолет. Доводилося, відповіла Ліда одверто, з ненавистю глянувши йому в очі. Був би у мене пістолет, ми б з тобою поговорили. Біндер, мабуть, зрозумів, що вона сказала. Він посміхнувся і простягнув їй пістолет, тримаючи його за дуло. Не роздумуючи, Ліда схопила пістолет, натиснула на курок, але пістолет виявився незарядженим. Біндер зловісно зареготав, вирвав з її рук зброю і вдарив ліду нею по голові. Ліда впала, заливаючись кров'ю. Тоді він почав топтати її ногами, доки дівчина не знепритомніла. Побачивши, що вона ще жива, наглядачка наказала віднести її до ревір, а Біндер гукав у слід, щоб духу її тут не було. Він подбав і про те, що бліда дістала 25 ударів палицею і стала до стовпа ганьби. Ще хворо витягли її з ревіру, на холоді облили водою і прив'язали до стовпа. Тіло дівчини палало від кривавих рубців, від ударів нагайкою, обличчя розпухло, а уста були запечені кров'ю. На морозі тіло взялося крижаною кіркою.